Тих верб давно немає. Але на тому місці понад водою ростуть інші, невисокі, підчухрані. Ті колишні ніхто не підчухрував. Вони були інші. Як, мабуть, іншою є любов, що її крутять нинішні нонки, Бориси та Василій. Може, на досаду нонці щоб довести їй, що він вартий чогось більшого, ніж Кодя, котрий привозив її до клубу на рамі велосипеда, а вечорами одчиняв вікно і ставив на лутку патефон та щоразу накручував одну й ту ж пластинку у самовара я і моя Маша. Він пішов учитись до міста. Нонка вже бабуся. У неї двоє онуків хоч їй ледве минуло сорок. У війну, коли вийшов з оточення, кілька разів заглядав до неї. Мамка тоді ходила у вдовах, одержала чорнову. Але в 46-му Кодя вернувся з полону. Кажуть, він допитувався в мамки і про нього. Нонка доводиться двоюрідною племінницею покійному Гнатові ірші. Але до неї Тищенко не піде. А піде він найперше до Липи Райської. Липин батько був партизаном, часто навідував домівку, хтось вистежив. І німці та поліцаї оточили хату. Райський відстрілювався. Німці підпалили стріху. Загинули всі. Райський, його дружина, мати, двоє синів, тільки липа, котрій тоді було вісім років, вилізла у пічне віконце. Її забрав до себе староста Гнат Ірша. Під двором на лавиці сиділо троє. Двоє чоловіків і жінка, важкі, застиглі і якісь ритмічно нерухомі, неначе зійшли з картини Петрицького. Жінка і була липа. Вона впізнала його тільки в своїй господі. Мало я пам'ятаю, розповідала липа, худа вироблена жінка років тридцяти. Аж не вірилося, що це та сама білява дівчинка, котру запам'ятав з часів окупації, а запам'ятав тим, що в чунях, які хляпотіли на босих ногах, прибігала з черепком позичити жару, а тоді впустила черепок і боялася йти додому. Василева мати знайшла їй інший черепок і насипала нового жару. Я залізла в копанку, а там лід. Дядько Гнат побачив, як я туди лізла, але одразу забрати мене не міг. Мабуть, поблизу крутилися поліцаї. Видно ж було, як удень. Накрив мене кожухом, підклав під мене руки і все просив. Цить, мовчи. А я тоді й так стиряла голос. Кілька днів жила у нього в запіллі. Потім прийшла Варвара Миколаївна вчителька і городами одвела до себе. Варвару Миколаївну, вчительку ботаніки, він не впізнав. Одне око в неї вгрузло в глибінь, друге вилізло, рот перекривився. Йому навіть здалося, що в неї неосмислений погляд і що з нею марно говорити. Вона сиділа на ослінчику за погрібником в тіні старого горіха, перебирала в підрешітку торішню квасолю. Цілі квасолини в каструльку ліворуч, чорні, попсовані, в під ногами. Інсульт, пояснила вона. Уже трохи попустило. Дивитися на неї було страшно.